Francesca Caccini nascigis la dec de septembro de mil quincent og sep en Florenzo, Italio, cae forpassis en la iaro 1641. sesen quardec uno. Si estis itala componisto cae cantisto, estis la sola virino quies componarroi estis publicigitai en Europo de la dec sepa diarcento. Francesca Caccini, Cune con sia fratino seti estis en conduquita al musica mondo fare de sia patro, Giulio Caccini, eminenta componisto de operoi cae canzonoi. Sia unua publica presentado el cantistino estis ce la de Henrico la de Francio cae Maria de Medici, en la iaro 1600, ciam sia patro cun laboris en la componado de la musico por la ceremonio. Versaine Francesca cantis en tiu evento la operon La kidnapo de Cefalo cae Euridice. Francesca Caccini verkis musicum por multe nombrei gentilei distragioi por la carnavale sisonoi au por marki grava in en la vivo de sia sponsoroi. Estis per sia musico por la carnavala distro de 1607 en quiu estis presentata l'esclavino quiam la medici nomumis sin al ilia servo. Ce la pinto de sia carriero en 1608, si estis uno la plei alte pagatai musicistoi qui estis dungitae de la cortego. Ech, al si oni pagis pli ol al sia patro. La plei signifae el siae componage estis productita dum tiuci periodo ce la cortego en Florenzo. Si estis virtuosa cantisto, sia a cefa tasco estis ludi en Seneio, sed si anca ududis gitaron, liuton, harpon cae clavaron. Do, Francesca havis diversa in roloin en la cortego. Si instruis cantadon, instrumentan presentadon, cae componajoin al iunai virinoi de la cortego de la plei alta sociai rangoi gis la serva classo. Si ANCAU componis religia in SECULAREN seculara in instrumenta POR verco in musica con poesion en la itala kai la latina sed MALMULTAE el si e verco i plu vivas ki el cante si contribuis a la cultura kai POLITICAE i i de sia mesenato En 1608 aperis gia unica libro, cun componajoi de madrigaloi, la unua libro de musico, quiu havis artan cae pedagogian celon. Si estas interesa pro tio, que gi ofertas comprenon pri sia metodo kiel instruisto. La libro havas amplexan varion de musicae gendroi, secularei cae sanctae textoi. Crome, gi includas explicitan notacion por vocha ornamado, quiu shainas estis la cefa rolo de la cant intruisto. La libro de Francesca Caccini probable representas nur malgrandan parton de la cantoi quiu in si componis por sia propria uso en interpretadoi, au kiel instrua materialo por lernantoi. el de la fino de la de jarcento, tio libro Madrigal ricevis academian atenton, eble en eble autobiografía en elementoin per kiui la componisto presenta sin a la publico sed anca chargi povas clarigi la historion de la romanesca. ripeta harmonia melodia formulo quiu servas el vaso por plurai el sciei componajoi. Francesca verkis quin operoin quar el ili perdigis, nur la liberigo de Ruggiero pluvivis sen defecta. Per tiu opero Francesca javis sian plei grandan successon en 1625, quiam gie estis presentita por la visito de la prinzo Ladislaus Sigismondo. Oni ancau presentit gin en Varsovio en 1628, estante la unua itala opero presentita exter giei limoi gi basigas sur uno el la multai subtipoi de la epopea poemo Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. Temas pri complexa intrigo quio estus conata al auscultantoi de tiu tempo. La verco de Caccini, atinganta la pinton en tiu momento, havas essenzan locon en la historio de la opero, quio estis emergenta musica formo. cusic verquis que la liberazione ne estis tecnique nomata opero tu tempe au comprenata tiel tia, sed tiel pasis ala historio.